Pirmas skirsnis. Nuotikių biblioteka. Gilbertas kitas Čestertonas. Tėvas Braunas. Vilnius, Vyturys, 1989. Skaito Algimantas Bružas. Su tėvu Braunu tarp paslapčių. Žurnalistas ir rašytojas, kuris buvo išgarsėjęs kaip kritikas – polemistas ir retoriškas poetas, populiarus savo gaivališku individualumu ir figūros apkūnumu, gimė 1874 m. gegužės 29 dieną. Šitaip prasideda Gilbertui Kitui Chestertonui skirtas straipsnis Britų enciklopedijoje. Maždaug prieš šimtą metų jis įstojo į Sleido dailės mokyklą prie Londono universiteto. Tapybos mokykla, rašė jis autobiografijoje, išleistoje 1936 metais, keli mėnesiai prieš mirtį, tai vieta, kur du ar trys įnirtingai pluša, o visi kiti tinginiauja taip, kad net sunku įsivaizduoti. Maža to, tie, kurie pluša, nekvailesni už kitus, šito aš nesakyčiau, bet ribotesni, nes jų protas nukreiptas tik tai į meistriškumo techniką. Čestertonas netapo tapytojų, užtat paliko per šimtą knygų, šešis romanus, vienuolika apsakymų, rinkinių, poezijos, dramaturgijos, monografijų, literatūros, viduramžių istorijos, filosofijos, religijos tyrinėjimų. Nuo 1905 metų vos ne iki mirties dienos jis kas trečiadienį rašydavo esė Illustrated London News numeriui. Be to, 15 metų leido savo savaitraštį GKC Weekly. Už monografiją apie Dickensą jo vardo draugija padovanojo Chestertonui didžiojo romanisto darbo kreislą. Iš savo jaunystės dievaičių Stevensono ir Vitmeno Čestertonas paveldėjo polinkį romantikai, bet užuot ieškojęs jos tolimuose jūrose ir egzotiškose šalyse, suromantino kasdienybę. Todėl jis taip mėgo detektyvo žanrą, kuris nesutinka laikyti šiandienos prozišką, o kasdieniškumo banalumu. Detektyvui, pasak jo, geriau tinkas apsakymas, o ne romanas – Herojų psichologija ir filosofija paprastai atskleidžiama paskutinėme skyriuje, kur kas geriau, kad pirmas skyrius būtų ir paskutinis. 1904 metais nuvykęs į provincijos miestelį skaityti paskaitos apie nusikalstamumą, jis susipažino ir visam gyvenimui susidraugavo su kunigu Johnu O'Connoru, nustebinusiu Čestertoną nusikaltelių psichologijos supratimu ir nešabloniškų mąstymų. Tada ir kilo idėja parašyti komediją, kur dvasininkas atrodo neišmanelis, o iš tikrųjų žino apie nusikaltimus daugiau už pačius nusikaltelius. Šitą komediją užsitėsi ketvirtį amžiaus, tapdama 49 apsakymais sudėtais į penkis rinkinius. Tėvo Brauno naivumas 1911 tėvo Brauno išmintingumas 1914, tėvo Brauno nepatiklumas 1926, tėvo Brauno paslaptis 1927 ir skandalingas įvykis su tėvu Braunu 1935. Savo kūrybos principus Čestertonas išdėstė esė kaip rašomas detektyvinis apsakymas. Norėtume išvardinti bent tris pirmosius. Pirmas ir pamatinis principas detektyvinio apsakymo, kaip beje ir bet kokio kitokio apsakymo, tikslas yra ne tamsa, o šviesa. Kulminacija ne tiek susprogęs burbulas, kiek breikštelėjusi aušra, tuo ryškesnė, kuo tamsesnė naktis. Antras labai svarbus principas – detektyvinio kūrinio esmė – paprastumas, o ne painumas. Paslaptis gali atrodyti paini, bet iš tikrųjų ji turi būti paprasta. Iš šito išplaukia trečias principas – įvykis arba personažas, esas, paslapties raktas, turi būti centrinis įvykis ir ženklė asmenybei. Nusikaltėlis turi būti pirmame plane ir kartu visiškai nekristiekis. Tūlas skaitytojas gal būtų linkęs lyginti tėvą Brauną su dviem dešimtmečiais vyresniu Conan Doilio Sherlocku Holmesu. Žinia, skiriasi ne tik tai jų išvaizda, gyvenimo būdas, bet ir nusikaltimo tyrimo metodai. Nors abu herojai itin pastabūs, nepražiopsantis nei detalės, nei žodžio niuanso, Sherlockas Holmesas aktyviai stengiasi sutrukdyti nusikaltimų įvykti arba persekioja jį įvykdžiusi asmenį. Tėvas Braunas žudbutinai nesigrumė su nusikalteliu ant bedugnės krašto, jis net nebando išmušti iš jo rankos ginklo. Tėvas Braunas įmena paslapti, tartum pat savo ir kitiems atskleidžia nusikaltimo mechanizmą, demitologizuoja jį tik tai jų prašomas. Pats nusikaltimas jam, draugiai ir autoriui, tai visų pirma moralės normų sulaužimas. Braunas aiškiai suformuluoja savo moralinius principus ir tvirtai jų laikosi. Prisiminkime, kad ir strėlės iš dangaus pabaiga, kai visuomenės gretinėlė be atodairo smerkia žudiką iš gatvės ir ieško pateisinimo žudikui milijonieriui. Tėvas Braunas visur stovi socialinio teisingumo, gėrio ir gyvenimo džiaugsmo pusėje. Čestertonas rašė apie Šerloką Holmesą – Iš sugalvoto literatūrinio personažo jis virto gyva legenda – Tai rodo plačiai pasklidusi, neblėstanti literatūrinio herojaus šloviai, neleidžianti suabejoti jo nemirtingumu. Šitaip turbūt galėtume atsisveikinti ir su tėvu Braunu šio rinkinio puslapiuose drauge įminę nemažą paslapčių. Osvaldas Aleksa Iš rinkinio tėvo Brauno naivumas – Kryžius su safyrais. Tarp sidabrinės ryto dangaus juostos ir žaliau žėrinčios jūros juostos garlaivis įplaukė į Harvičą ir it muses išleido minę žmonių. Vyras, kurį tarp jų paseksime, jokių būdų nebuvo krintas į akį ir nenorėjo toks būti. Jis buvo visai nepastebimas, tik šventiniai drabužiai šiek tiek netitiko oficialaus jo veido rimtumo. Jis dėvėjo lengvą pilką švarką, baltą liemenį, sidabro spalvo šiaudinės skrybelė su melinai pilku kaspinu. Jo liesas veidas, priešingai, buvo tamsus su trumpa juoda barzdelė, kurie atrodė ispaniška ir prašėsi Elizabetos laikų žabo. Jis su dikinėtojo rimtumu rūkė cigaretę. Niekas jo išvaizdoje nebilojo, kad pilkajame švarke paslėptas užtaisytas pistoletas, baltojoje liemenėje policininko pažymėjimas, o po šiaudinę skrybelę viena iš protingiausių Europos galvų. Matai buvo pats Valantanas, Paryžiaus policijos viršininkas ir didžiausias pasaulio detektyvas. Ir jis atvyko iš Briuselio į Londoną suimti didžiausio amžiaus nusikaltėlio. Flambo buvo Anglijoje. Trijų šalių policija pagaliau aptiko didįjį nusikaltelį, sekė jo pėdomis iš Gento į Briuselį, iš Briuselio į Hukvano Holandą, Olandijos miesto Rotterdamo uostas. Spėta, kad jis važiuos į Londoną, pasinaudos katalikų dvasininkų kongreso neįprastumu ir maišatimi. Tikriausiai jis vyks kaip koks antrailis raštininkas ar vyskopo sekretorius, bet žinoma, Valantenas negalėjo būti tuo tikras. Niekas negalėjo būti tikras dėl flambo. Daug metų prabėgo nuo to laiko, kai šis nusikaltimų milžinas liovėsi kelti pasaulyje sumaištį. Ir kai jis liovėsi, žemėje stojo didelį ramybėj, bet savo geriausiamis dienomis, žinoma, noriu pasakyti, blogiausiamis, Flambo buvo didinga figūra ir garsi tarptautiniu mastu nemažiau už kaizerį. Beveik kiekvieną rytą laikrašį praneždavo, kad jis išvengia atpildo už kokį nors ekstravagantišką nusikaltimą, įvykdydamas kitą. Jis buvo labai aukšto ūgio, bebaimis gaskonas. Sklido keščiausios istorijos apie jį, jo atletinius pokštus, kaip apvertė teisėja ir pastatė jį ant galvos, norėdamas perplauti smegenis. Kai bėgo Riudė Rivoly, pasikišęs po pažastimi du policininkus. Flambo garbiai reikia pasakyti, kad jo fantastiška fizinė jėga paprastai buvo naudojama be kraujėse, nors ir neįtin garbingose scenose. Jo tikrieji nusikaltimai daugiausia buvo išradingi ir stambaus masto apiplėšimai – bet kiekviena jo vagystė buvo beveik nauja nuodėmiai, verta, kad apie ją būtų pasakojama. Tai jis Londone įkūrė didžiąją Tirolio pieno kampaniją, kuriai neturėjo nei pieninių, nei karvių, nei bidonų, nei pieno, bet užtat subūrė apie tūkstantį klientų. Jis aptarnaudavo juos, atlikdamas paprastą operaciją – perkeldamas mažus pieno bidonėlius nuo žmonių namų durų prie savo klientų durų. Daugelis jo triukų buvo labai paprasti. Sakoma, kad kartą jis nakties glūdumoje perpiešė visus namų numerius gatvėje tik dėl to, kad vieną keliautoją įviliotų į pastus. Yra tikrai žinoma, kad jis išrado portatyvinę pašto dėžutę, kurią pakabindavo kur kiliame priemestyje – tikėdamasis, kad kas nors ten užklys ir įmes pašto perlaidą. Galiausiai jis buvo žinomas kaip stulbinantis akrobatas. Nors ir aukšto ūgio, jis šokinėdavo kaip žiogas ir laipėdavo medžių viršūnėmis kaip beždžiauniai. Štai dėl ko didysis Valantenas, išvykdamas ieškoti flambo, puikiai suprato, kad nuotikiai nesibaigs, kai suras jį. Bet kaip bent surasti flambo. Apie tai didysis Valantenas dabar ir mąstė. Kad ir kaip sumaniai maskuotusi, vieno savo bruožo flambo negalėjo paslėpti, būtent didžiulio ūgio. Jei skvarbus Valantenas žvilgsnis būtų užkliuvęs už aukštaus daržovių pardavėjos, aukšto grenadierius ar netgi pakankamai aukšto ūgio hercogienys, jis būtų galėjęs nedelsdamas juos areštuoti bet visame traukinyje nebuvo nei vieno, bent kiek panašaus į užsimaskavusi flambo, juk žirafos neperrengsi kate. Žmonės garlaivėje jis jau buvo pakankamai gerai apžiūrėjęs, traukinyje nuo Harvičio su juo važiavo šeši. Vienas neaukšto ūgio geležinkelio pareigūnas, vykstantis į galutinę stotį, trys visai žemučiai daržininkai, įlipę trečioje stotelėje – mažulytėj našliai keliaujantį iš nedidelio Esekso miestelio ir Kresnas Romos katalikų kunigas iš Esekso kaimelio. Išvydęs pasarą jį, Valentinas numoja ranką ir vos nenusijuoki. Mažasis kunigas buvo įkūnyje savyje tų rytinių žemumų esmę. Veidas toks apvalus ir pilkas kaip Norfolko kukulis, o akis bliškios kaip šiaurės jūra. Niekaip neįstengiai susitvarkyti su keletu rudo popieriaus ryšulėlių. Katalikų kongresas bus be abejonės išjudinės iš sustingimo daug tokių padarų, aklų ir bejėjų, kaip iš žemės iškastas kurmis. Valentinas tikras prancūzas buvo skeptiškai nusiteikęs ir nemėgo kunigų, bet gailesti jiems jautė. O šitas kunigas galėjo sukelti gailesti bet kam – Jo didelis nudriskęs lietsargis vis krito ant grindų, nesugebėjo susivokti, kuris bilietas skirtas sugrįžimui ir su kvailu patiklumu kiekvienam vagono kaleiviui aiškino, turys būti atsargus, nes viename iš ryšulėlių susuktame į rudą popierių vežasi tikras sidabrinį daiktą su milinais akmenėliais. Jame buvo keistai sumišęs kaimiškas Esekso buka galviškumas su šventu paprastumu ir tai sekliai visą laiką juokino. Kai kuningas su visais savo ryšulėliais pagaliau šiaip taip išlipo Stratforde, bet greit sugrįžo pasiimti lietsargio, Valentinas gerašydiškai spėjo jį būti atsargesnį, kiekvienam nepasakoti apie sidabrą. Bet su kuo tik Valentinas kalbėjosi, jis vis ieškojo kito žmogaus, turtingo ar vargšo vyro ar moters, kuris būtų nežemesnis kaip šešių pėdų, nes flambo buvo šešių pėdų ir keturių caulių ūgio. Jis išlipo Liverpoolio gatvėje, būdamas tikras, kad nusikaltelio kol kas dar nepražiopsojo. Tada nuėjo į Scotland Yardą, prisistatė kas įsas ir susitarė dėl pagalbos, jei jos prireiktų. Paskui užsidegė dar vieną cigaretę ir išėjo paklaidžiuoti po Londoną bevaikščydamas gatvelėmis ir aikštėmis anapus Viktorijos stoties taiga sustojo. Išvydo keistą, ramų, labai tipišką Londono skverą, apgaubtą netikėtos ramybės. Aukšti monotoniški namai atrodė ir turtingi, ir draugė negyvenami. Aikštės centre apgailėtini krumaukšniai atrodė panašus į žalę ramiojo vandenino salelę. Iš vienos pusės namai stovėjo kaip pakyla – buvo daug aukštesni už visus kitus. Jų lygią eilę laužė tik vienas iš Londono žavesių – restoranas, kuris atrodė tarsi atklydęs iš Soho rajono. Jis buvo labai patrauklus su mažyčiais augalais vazonėliuose, ilgomis užuolaidomis, baltais ir citrinos spalvos dryžiais. Namas, kaip įprasta Londone, buvo siauras – Durys aukštai į viršų vedė status, tarsi gaisrininkų kopiečios laipteliai. Valantanas sustojo parūkyti priešais geltonai baltas užuolaidas ir ilgai žvelgė į jas. Pats neįtikimiausias dalykas stebuklė yra tai, kad jis įvyksta. Keli debesėliai danguje susilieja į daiktą ir virsta stebinančią žmogaus akimi. Judantis medis pavirsta tiksliu ir prašmatnių klaustukų, kaip tik tada, kai nežinai, kaip pasielgti. Per pasarasias kelias dienas pats mačiau abu tuos dalykus. Nelsonas numiršta pergalis akimirką, o žmogus pavardė Williamsas visiškai atsitiktinai nužudo žmogų pavardę Williamsonas, panašu į tikrą vaikžudystę. Trumpai tariant, gyvenime pasitaiko smulkių atsitiktinių sutapimų, kurių žmonės panerė kasdienybėn gali niekad nepastebėti. Tai gerai išreikšta Edgaro po paradoksu, kad išmintis turėtų kliautis tuo, kas nenumatyta. Aristidas Valantinas buvo grinakraujas prancūzas, o prancūzų intelektas yra ypatingas ir išimtinis. Jis nebuvo mastanti mašina, nes šie žodžiai yra neprotinga moderniojo fatalizmo ir materializmo frazijai. Mašina ir lieka mašina, nes ji negali mąstyti, bet jis buvo mąstantis ir drauge tiesų žmogus. Visos jo nuostabios pergaliais, kurios atrodė kaip burtai, buvo pasiektos pasitelkus lėtą logiką, aiškę ir paprastą prancūzišką mintį. Prancūzai jaudrina pasaulį ne paradoksais, bet apibendrinimais – Jie tai daro iki šiol nuo prancūzų revoliucijos. Bet kadangi Valentinas žinojo, kas yra protas, jis suprato ir proto ribas. Tik tas, kuris nieko nenusimano apie motorus, šneka apie jų naudojimą be benzino. Tik žmogus, kuris visai nenutuokia apie protą, samprotauja, nesilaikydamas nenuginčiamų principų. Dabar jis tokių principų neturėjo. Jis pamėtė Flambeau Harviče. Ir šis, jei tik yra Londone, gali būti apsimetęs bet kuo, pradedant aukšto Wimbledono valkatą ir baigiant aukšto džentelmenu, besilinksminančių metropolio viešbutyje. Tokioje akivaizdžioje nežinios būsenoje Valentinas turėjo savo požiūrį ir savus metodus. Tokiais atvejais jis pasikliaudavo tuo, ko neįmanoma numatyti – negalėdamas pasikliauti protu, jis šaltai ir upestingai veikdavo prieštaraudamas proto balsui. Užuotėjęs į tas vietas, kur reikėtų nueiti, į bankus, policijos nuovadas, pasimatymų vietas, jis eidavo ten, kur nereikėtų eiti, Dalzavosi kiekvieną šiukšlėmis užverstą skersgatvį, darydamas lankstus, išvaikščiodavo kiekvieną aikštę. Šios beprotiškus poelgius jis aiškino visai logiškai. Blogiausia, manė jis, jei turi raktą paslapčiai išaiškinti, o geriausia, jei visai neturi to rakto, nes bet koks keistumas kritęs į akį persekiotojui gali būti kritęs į akį ir persekiojamajam. Nuo ko nors reikia pradėti ir geriau pradėti nuo to, kur ieškomasis galėjo sustoti. Tie laipteliai vedantis į restoranėlį, pastato ramybė ir keistumas – sužadino detektyvo retą romantinę vaizduotę ir paskatino pamėginti. Jis užlipo laipteliais ir atsisėdęs prie langų užsisakė podelį juodos kavos. Buvo jau vėlyvas rytas, o jis dar be posryčių. Ant stalo tebe buvo menkų maisto likučių, kurie priminė, kad jis praalkęs. Užsisakęs be lūkšto virtą kiaušinį, jis susimastęs bėrė į kavą cukrų visą laiką tebe galvodamas apie flambo – Prisiminė, kaip flambo pabėgti sykį padėjo gaisras, sykį nagų žirklutės, sykį išperkamasis laiškas, o kartą jis pabėgo pasiūlė žmonėms pasižiūrėti pro teleskopą į kometą, kuri gali sunaikinti pasaulį. Valantanas manė, kad jis, kaip detektyvas, yra nekvailesnis už flambo ir tai buvo tiesa, bet jis puikiai suprato savo nepatogią padėtį. Nusikaltėlis yra kūrybingas menininkas, o detektyvas tik tai kritikas, tarė į savo rūkščiai šypsodamas, jis lietai pakėlė kavos puodelį prie lūpų ir tučto jau pastatė atgal. Į kavą jis buvo įsibėręs druskos. Jis žvilgtelėjo į indelį, iš kurio pylė baltus miltelius. Tai tikrai buvo cukriniai, taip aiškiai skirta cukrui, kaip šampano butelį šampanui. Įdomu, kodėl jame reikia laikyti druską? Jis apsidairė, ar yra normalių druskinių. Taip stovi dar dvi artipilnys. Gal čia koks specialus prieskonių asortimentas druskinėse? Jis paragavo. Jose buvo cukrus. Tad apsidairė po restoraną iš naujo susidomėjęs, galgi dar užteks pėdsakų to išskirtinio skonio, kuris verčia cukrų pilti druskinės, o druskai cukrinės išskyrus keistą kažkokio tamsaus skyščio dėmę ant vienos baltų popierium apmuštos sienos, viskas atrodė švaru, šviesu ir įprasta. Jis paskambino kviesdamas padavėją. Kai tas apsiblausiusiomis akimis ir susivėlęs darbuotojas atskubėjo detektyvas, jis mokėjo vertinti ir prastus pokštus, pasiūlė jam paragauti cukraus ir įsitikinti, ar jis dera prie aukštos viešbučio reputacijos. Padavėjas taiga nusižiovavo ir atsibudo. Ar jūs krečiat tokį rafinuotą paukštą savo klientams kas rytą? Pasiteiravo Valentinas. Ar cukrų keisti druską jums dar neįkirėjo? Kaip padavėjas suprato ironiją, mikčiodamas užtikrino, kad jo įstaiga be abejonės neturėjo tokių ketinimų. Įvykusi tiesiog pati keiščiausia klaida, jis paėmė cukrinį ir pažvelgė ją – pakėlė druskinį ir įsistebeilijo, jo veidas vis labiau ir labiau glumo. Galiausiai staigiai atsiprašęs, nuskubėjo ir netrukus grįžo su savininku. Šis taip pat apžiūrėjo cukrinę, paskui druskinę ir taip pat atrodė išmuštas iš vėžių. Staiga padavėjas ėmė springti žodžių laviną. As manau, mikčiojo jis su įkarščiu, as manau, ce bus tie du dvasininkai. Kokie du dvasininkai? Tie du pasakė padavėjas, kurie sliukstelėjo sultinį ant sienos. Šliukštelėjo sultinį ant sienos, atkartojo Valantenas, manydamas, kad čia koks nors itališkas posakis. Taip, taip, susijaudinės pasakė padavėjas, rodydamas į tamsę dėmę ant apmušalų, sliukstelėjo tai ten ant sienos. Valantenas abejodamas žvilgterėjo į savininką, kuris atėjo į pagalbą, paaiškino smulkiau. Taip, serė, pasakė jis, Taip ir buvo, nors nemanau, kad cukrus ir druska ko nors dėti. Ankstyvą rytą, kai tik buvo atidarytos langinys, čia atėjo du dvasininkai ir užsisakė sultinio, abu ramūs, padorų žmonės. Vienas jų sumokėjo sąskaitą ir išėjo, kitas, kuris apskritai atrodė daug lėtesnis, užtruko truputėlį ilgiau, kol surinko ryšulėlius. Bet pagaliau ir jis išėjo, bet prieš pat išeidamas į gatvę, jis tyčia pakėlė savo podelį, kurį buvo tik pusiau išgyręs ir šliukštelėjo sultinį ant sienos. Aš buvau galinėme kambaryje, ten pat buvo ir padavėjas, taigi atskubėjęs radau subjaurautą sieną ir tuščią salę. Žala neįpatinga, bet koks akiplėšiškumas. Pabandžiau pačiupti jos gatvėje, bet buvo per toli, tik pastebėjau, kad jie pasuko už kampo į Karsters gatvę. Detektyvas pašoko ant kojų, užsidėjo skrybelę ir stvėrė lasdą. Jis jau buvo nusprendęs, kad privalo ieškoti kitų keistų ženklų, o šis ženklas buvo pakankamai keistas. Sumokėję sąskaitą ir trenkę stiklinėmis durimis, jis spėriai pasuko už kampą ir nubėgo gatve. Laimė net tokiais karšlygiškais momentais jo žvilgsnis būdavo šaltas ir aštrus. Einant pro parduotuvę, Jo žvilgsnio užkliūdė kažkas keista ir jis grįžo atgal pasižiūrėti. Tai buvo populiari daržovių ir vaisių parduotuvė. Prekės buvo išdėstytos atvirame ore, o prie jų padėtos etiketei su pavadinimais ir kainomis. Dviejose didžiausiuose skyriuose buvo dvi krūvos mandarinų ir riešutų. Ant riešutų krūvos gulėjo kartoniniai etiketė, kurioje mėlyna kreida – Didžiausiamis raidėmis buvo užrašyta aukščiausios rūšės mandarinai už pensą 2. Ant mandarinų buvo lygiai toks pat aiškus ir tikslus užrašas puikiausi braziliški riešutai keturi pensai už svarą. Valantenas pasižiūrėjo į tas dvi etiketės ir prisiminė, kad su tokiu subtiliu humoru jo buvo susidūręs ir visai neseniai. Jis nurodė šią klaidą – Raudanskruošį pardavėjui, kuris niūriai žvalgėsi į vieną ir į kitą gatvę įspusę. Pardavėjas nieko neatsakė, tik greitai sukeitė etiketes vietomis. Detektyvas, elegantiškai parimės ant lasdos, toliau trinėjo parduotuvę. Galiausiai įstariai. Maldauju atleisti, kad esu nekuklus, malonusis ponė, bet norėčiau pateikti jums klausimą iš eksperimentinės psichologijos ir idėjų asociacijos. Raudonskruostis krautovininkas nužvelgė jį grasinančių žvilgsnių, bet Valentinas, musodamas lasda, linksmai tarė. Kodėl sukeistos dvi etiketės vaisių parduotuvėje primena kunigą su plačia krašte skrybelė atvykusi į Londoną šventiai? Arba, jei neaiškiai pasakiau, koks yra mestinis ryšys tarp idėjos riešutų, vadinamų mandarinais ir idėjos dviejų dvasininkų, vieno aukšto ir kito žemo. Žmogaus akis vos neiššoko iš akiduobių. Akimirksnį atrodė, kad jis puls nepažįstamai, pagaliau jis piktai sumėkčiojo. Nežinau, koks čia ryšys su jumis, bet jei esate iš vien su jais, tai galit pasakyti, kad nutrauksi jiems galvas, kunigai jie ar ne kunigai, jei vėl išbers mano obolius. Tikrai, paklausė detektyvas užjausdamas, jie išbėrė jūsų obolius – Taip, vienas iš jų, atsakė įsikaršiavęs krautuvininkas, išvertė tiesiai ant grindinio. Būčiau tą kvailį sučiupęs, bet reikėjo rinkti obolius. Kurion pusėn tie kunigai nuėjo, paklausė Valentinas. Į kairę, už antro kampo, ten aikštį, guviai atsakė krautuvininkas. Dėkui tarė Valentinas ir nurūko kaip dūmas. Už antro kampo į kairę jis sutiko policininką ir tarė jam. Tai netidėliotina, konstablė, Ar matėt du dvasininkus plačiakraštėmis skrybelėmis? Policininkas sukikeno. Mačiau seriją ir jei jau norite žinoti, tai vienas jų buvo girtas. Jis stovėjo vidurį gatvės toks suglumęs, kad į kurią pusę jis nuėjo, staigi pertraukė Valantanas. Jie lipo į vieną giltūnų omnibusų štai ten, atsakė policininkas. Jie važiuoja į Hamstedą. Valentinas parodė savo oficialų pažymėjimą ir skubiai tarė, iškvieskit du savo vyrus, kad padėtų man vytis. Jis perėjo gatvę su tokia užkričiančia energija, kad drambluotas policininkas gyvai paklauso jo įsakymui. Po minutėlės prie prancūzo detektyvo prisijungė inspektorius ir vyras civiliais drabužiais. Na, serė, pradėjo inspektorius reikšmingai šypsodamasis, kuo galėtume – Staiga Valentinas parodė į lasdą, pasakysiu, kai būsim štai ant ano omnibuso viršaus, tarė jis ir greitai nulaviravo tarp mašinų. Kai visi trys uždusę susėdo geltono omnibuso viršuje, inspektorius tarė, su taksi galėtume nuvažiuoti keturius kartus greičiau. Visai teisingai ramiai atsakė vadovas, jei nutuoktumėm, kur važiuojam – Hmm, tai kur mes važiuojam, įsistebeilės paklaus inspektorius. Valandėlį Valantanas susiraukęs rūkė, paskui išsijėmęs cigaretę atsakė. Jei žinai, ką nusikaltėlis veikia, užbėk jam už akių, bet jei nori atspėti, ką jis veikia, laikykis iš paskos. Klaidžiok, jei jis klaidžiuoja, sustok, jei jis sustoja, neaplenk jo, tada gali pamatyti tai, ką pamatė jis ir gali daryti tai, ką jis darė. Dabar mes turime būti akili. Gal pamatysime, ką nors neįprasta. Kokį neįprastą dalyką jūs turite galvoje, paklaus inspektorius. Bet kokį, atsakė Valentinas ir ilgam nutilo.